Gadu gadiem mēs esam klausījušies tenkās un saņēmuši lāstus, kurus rada gan citu, gan mūsu pašu teiktie vārdi. Mēs nemitīgi ar sevi sarunājamies un visbiežāk sakām apmēram tā. Ai, es izskatos resns, neglīts, es novecoju, man sāk izkrist mati, esmu galīgs muļķis, nekad neko nespējuši saprast, nekad nebūšu labs, nekad nebūšu perfekts. Vai esat pamanījuši, kā jūs vēršat vārdus paši pret sevi? Mums jāsāk apzināties, kas ir vārdi un ko tie spēj panākt. Ja jūs spējat izprast pirmo vienošanos, kas skan negrēko ar vārdiem, jūs sākat apjaust, ko varat izmainīt savā dzīvē. Vispirms pārmaiņas attieksmē pret sevi un tad attieksmē pret līdzcilvēkiem, sevišķi tiem, kuri jums mīļi. Paskaitiet, cik reižu esat izplatījuši tenkas par sev tuviem cilvēkiem tikai tādēļ vien, lai panāktu citu cilvēku atbalstu. Cik daudz reižu esat piesaistījuši sev uzmanību un izmantojuši savu indi pret kādu mīļu cilvēku tikai tāpēc vien, lai pierādītu, ka jums ir taisnība. Jūsu viedoklis ir tikai un vienīgi jūsu redzējums. Nevienmēr tas ir pareizs Tas sakņojas jūsu uzskatu sistēmām, jūsu ego un jūsu sapnī. Mēs ražojam indi un pāršļācam ar to citus, lai pierādītu sev, ka mūsu domas ir tās pareizās. Ja mēs noslēdzam ar sevi pirmo vienošanos un pārstājam grēkot ar vārdiem, emocionālā inde izzūd no mūsu prāta un mūsu, sask mūsu saskarsmes ar līdzcilvēkiem – pat no saskarsmes ar mūsu suni vai kaķi. Ja negrēkojat ar vārdiem, jums vairs nav kaitīga arī citu cilvēku inde. Tikai tad, ja jūsu prāts ir auglīgs negatīvai domai, tā spēja tajā iesakņoties. Ja esat pārstājis grēkot ar vārdiem, jūsu prāts vairs nav auglīgs melnās maģijas vārdiem. Tas kļūst par auglīgu augsni mīlestības vārdiem. Kā noteikt, cik daudz jūs grēkojat ar vārdiem? Izmērot pašmīlestības līmeni. Jūsu mīlestība un attieksme pret sevi ir tieši proporcionāli jūsu teikto vārdu labestīgumam un godīgumam. Negrēkojot ar vārdiem, jūs jūtaties labi, laimīgi un mierīgi. Jūs pavisam vienkārši varat pārveidot Elles sapni, jums tikai jānoslēdz vienošanās ar sevi, ka vairs negrēkosiet ar saviem vārdiem. Es tagad sēju šo sēklu jūsu prātā, un tas, vai sēkla augs, ir atkarīgs no tā, cik auglīga augsne mīlestības sēklai ir jūsu prāts. Tikai un vienīgi jūs varat noslēgt šo vienošanos, kas skan, es vairs negrēkošu ar saviem vārdiem. Kopiet šo sēklu, un augot tā nesīs jaunas un jaunas mīlestības sēklas, kas sazels baiļu sēklas vietā. Šī vienošanās darīs jūsu prātu auglīgu, citām sēklām. Negrēkojiet ar vārdiem. Tā ir pirmā vienošanās, kas jums jānoslēdz ar sevi, ja vēlaties būt brīvs, laimīgs un ja vairs nevēlaties turpināt dzīvot ellē. Tā ir spēcīga vienošanās. Lietojiet vārdus pareizi, lietojiet vārdus, lai dalītos mīlestībā. Ņemiet talkā balto maģiju un sāciet ar sevi pašu – Sakiet sev, cik brīnišķīgs jūs esat, stāstiet sev, cik lielisks jūs esat. Atzīstieties mīlestībā pret sevi, izmantojiet vārdus, lai laustu visas tās mazās mazītiņās vienošanās, kas liek jums ciest. Tas ir iespējams. Tas ir iespējams, jo es to esmu izdarījis, un es ne ar ko neesmu labāks par jums. Mēs ne ar ko, ne, mēs ne ar ko neatšķiramies viens no otra. Mums ir tādas pašas smadzenes, tāds pats ķermenis, mēs visi esam cilvēki. Ja es spēju laust vecās vienošanās un noslēgt jaunas, tad arī jūs to spējat. Ja es spēju negrēkot ar vārdiem, tad kāpēc gan lai jūs to nespētu? Tikai šī vienošanās vien spēja izmainīt visu jūsu dzīvi. Tā spēja dot jums brīvību, veiksmi un pilnskanīgumu. Tā var atbrīvot jūs no visām bailēm un atvērt priekam un mīlestībai. Padomājiet, ko jūs varat panākt, negrēkojot ar vārdiem. Jūs varat atbrīvoties no baiļu sapņa un sākt dzīvot jaunu dzīvi. Jūs varat dzīvot debesīs, kaut tūkstošiem cilvēki jums visapkārt turpina dzīvot ellē, jo jūs esat pret to imūns. Tikai šī viena vienošanās vien var pārvar, pavērt jums ceļu uz debesu valstību. Negrēkojiet ar vārdiem.